Pozdrav dragi slušatelji, dobrodošli u 52. trisku emisiju Pulskog centra za mlade. S vama je Ana Milovan i danas ćemo zajedno slušati o radionici animiranog filma, pulskom bendu Hombe, promocije knjige Dnevni jednog psa. Na kraju ove emisije očekuju vas najve. Pitate se zašto nema nemam pojma? Stvarno nemam pojma. Za početak predlažem da poslušamo glazbeni broj. Bye. Pulske filmske tvornice radionica animiranog filma koja se svakog četvrtka i petka održava u Pulskoj gradskoj knjižnici. Više o razgovoru s voditeljima radionice, Markom Travkovićem Kuncom i Ivanom Dobranom, saznao Eliša Papić. Možeš reći samo e, nešto općenito o radionici, onako kako je se formila ta ideja sve. Znači, ta ideja je jedan od projekta Pulske filmske tvornice i oformila se tako smo ja i Ivan Dobran pričali o tome. I da je super raditi animaciju. To jest, ja sam prije u osnovnoj školi Zubina Martinusi radio e, jednu radionicu koja je nastavak na HNOS program koji je u petom razredu u sklopu hrvatskog jezika, finske medijske kulture, oni moraju naučiti animaciju, te spojmove o animaciji, a uče na način što gledaju, ako uče, uče tako što gledaju e, u blog satu film i ga analiziraju a neki od principa pulske filmske tvornice su da zapravo se uvijek ide na praktičan rad i na gotov film i onda smo tamo zapravo napravili gdje se napravila dva animirana filma. To smo pričali na, na sastancima tvornice i onda smo došli do ideje da bi se mogli napraviti nekakva baš sustavna škola za animirani film jer su djeca više nego zainteresirana polaznici, jel ima, ima interesa se, jel dolaze, znači ti... <laughs> ima interesa, mislim. veliki interes. Da, veliki interes. Mm, mislim, baš ono pričajući sa, tom djecom, shvatili da će interes biti dosta veliki, to nam se stvarno pokazalo. Napravili smo te pozivnice, plakate po školama i rekli smo se ljudi pribilježeni. Oni su bili u velikoj panici dan prije jer smo imali pribilježenih samo bosa. Međutim, na sam dan radionice je došlo 30 i 8. I <laughs> to jedan dan je ovaj drugi dan je došlo isto neka grupa od Tako da imamo sada dvije grupe, jedna je od... I još dolaze danas. Da, dolaze novi, neki, neki odlaze. Znači imamo u četvrtkom grupu 5. i 6. razredi koja ima 20-25 u negdje i 7. E, i 8. razrede petkom koji ima 15. 15, da, 15-20, kako nešto e, što općenito radite na radionici, mislim neke tehnike, to sam vidio. Na prvim radionicama smo radili taumatoskop i fenakistoskop. taumatoskop to je ona forica sa izrezanim kartonskim krugom gdje je s jedne strane jedna slika, s druge a druga. Onda kad se to brzo okreće, onda, nastaje, na tako da objasnimo te neke temeljne pojmove animacije, zašto se uopće može raditi animacija zbog tromosti oka i tako. I e, onda smo odmah prešli u tom prvom terminu na ovaj, malo složenju stvara, to je fenakistoskop. To je krug koji se oko svoje osi vrti na, na jednom štapiću, na olovci. Mi smo koristili olovku i nekakvu pribadaću i onda je u tom krugu ovaj, nacrtano osam sličica, znači to je animacija u osam sličica koja se vrti u lupu stalno. I radili smo jednostavne stvari, svijet kako se otvara, lopta kako skače gore dole, e, jedna cura je odmah u startu krenula sa čovječuljkom koji je skakao, pa neka raketa koja kao kreće i ono stalno polječe i na novo izlazi iz kadra. Ali zanimljivo je to pošto je to krug i onda zapravo e, prvi taj sad smo e, djeci, djeci zapravo tu cikličnost, ciklič, cikličnost pokreta. Znači djeca su usvajala cikličnost pokreta, to je prva sličica i mora biti jako slična zadnjoj sličici. Mora biti nastavak, da. Da, znači, Zadnji pokret se cijelo vrijeme ponavlja. I onda u nastavku smo uh, išli na kompleksne stvari, to je konj ljudski hod i djeca su sva zapravo napravila taj ljudski hod, neki su čak radili i skokove i U biti su nas iznenadila djeca, da, s time što su ovaj, puno brže sve to iskapirala i usvojila i bila sposobna napraviti nego što smo mi mislili. Mislim da ćemo se morati malo duže ipak baviti time. A u principu smo onako ostali <laughs> nekako iznenađeni, pa sad čak i razmišljamo o tome da još unaprijedimo taj naš početni koncept cijele radionice, da to malo ovaj, e, iskompliciramo. Poslije toga smo, znači, ovaj tjedan smo radili sa Lego kockicama, i to ono, klasična stop animacija, znači baš fotoaparati. se su radila grad, znači cijela radionica ima nekakav... Ona tema grad, znači. Da, tema je grad, u principu da, jedna poveznica i onda tu mi otvaramo neke prostore, djeca sama se nadograđuju i na kraju će nastati nekakav animirani film na temu grada. Dakle, kolegu Kutkice i sad u nastavku će još slijedi te tri klasične animacijske tehnike, to su... Jedno je, znači glinu ćemo raditi. Plastilin, zato... Odnosno plastilin. radit ćemo kolaž, znači pomicanje ono, izrezlaka, silueta i tako, i radit ćemo crtanje, znači folije prozirne folije, pa tu već ulazi onda više pokreta, svaki pokret folije, pozadina, ono, planovi i tako. E, to je u sklopu Pulske filmske tvornice. To je nastao kao neki projekt vezano uz baš Pula Film Festival, koliko mi je poznato. E, negdje sam čitao baš e, kako idu neki filmovi, recimo radionice dokumentarnog filma isto da je bila, da neki filmovi odlaze i na festivala. Da li će tako biti isto sa ovim animiranim filmovima iz ove radionice, da li negdje planirate to poslati? Pa da, postoji u svijetu dosta e, puno festivala koji se baš uh, djeci i dječjem stvaralaštvu i ne moramo tamo ovaj film poslati. Znači u ovoj radionici namjeravamo se zamišljam da traje dva mjeseca, znači do prvog šestog, negdje u šestom mjesecu ćemo imati premijeru i tog crtanog i još e, crtana, to jest e, filmova koji će napraviti djeca u sklopu nekog našeg drugog projekta, to je radionica e, radionica filmske medijske kulture u osnovnoškolskoj nastavi. Još znači imat ćemo malu prezentaciju dječjeg stvaralaštva unutar Pulske filmske tvornice. Da, kraj samo, kratko baš, animirano animiranom filmu Poli u Hrvatskoj, tako, na lokalnoj sceni. Trenutno u Hrvatskoj su se u zadnjih 3-4 godine nastala dva, tri jaka studija koji se bave animacijom koji isto idu, koji vam ono, izbacuju autore, imena, idu vani na festivale. Ja sam nadam što biti budućnost neka naša za, za par godina što se tiče animacija. A što se tiče um, nekog ono, osnovnog zanimanja za animaciju je, jeste to što imam tu neku, mislim, cijelo vrijeme želju za, za, za propitivanjem prošlosti. Recimo, sad sam našao 3-4 crtana, to animirana filma, nije stručan izraz, animirana filma u arhivi fotokino kluba Jelen. Pa mi isto dosta zanimaju ovi prvi e, hrvatski filmovi e, koji su rađeni u sklopu škole narodnog zdravlja i, i voljeli bi zapravo njih prikazati kutkoj publici. Znači te nekakve ono prvobitne, hrvatske e, početke. Jer su baš dosta zanimljivi, a mislim da mogu komunicirati sa, sa današnjim društvom. da se i mladi čuju. Saqué de bares me metió un crujido y es que mis amores ando algo perdido ya no sé si sales o rompes conmigo amor clandestino solo ibas dejando que me muera. Muerto viviente que por ti se desespera. Da vergüenza ajena, Me el confundido Y a los diez minutos ya me había perdido. Callejones, bares y sucios tuburios. Zombie por la calle. callejones bares Sucios tuburios, zombie por la calle. Callejones, bares y sucios tuburios, zombie por la calle. Callejones, bares y sucios tuburios. Ponovno smo zajedno. Poslušali smo priču o radionici animiranog filma koji se četvrtkom i petkom održava u Pulskoj gradskoj knjižnici. A sada idemo na glazbu. Dugo nismo u emisiju ugostili niti jedan bend, pa je došlo vrijeme da to učinimo. Naša novinarka Tina Vidulina razgovarala je s bendom neobičnog imena, Hombe. Tko su i što su? Poslušajmo. Evo ja se upravo nalazim sa mladim i perspektivnim bendom Hombe, a njegovi članovi su... Adrian. Vedran. I Dino. I David koji nije s nama na probi jer je bolestan. Ok, evo za početak, recite mi kako i gdje je nastao Hombe? Pa to je bilo u 12. mjesecu 2008. Ja sam krenuo, tek sam se upoznao ovako s Dinom, krenuli smo skupo u školu. I kao ja sam zna dečko svira gitaru, ajmo, ono, ajmo skupo nešto probati svirat, To smo zvali još Davida. I tamo smo onda počeli, onako, bez prvo smo cesarice svirali, Cesavica, što je bilo, Goran Bare, Putka sreći i tako. I onda je Dino, onako, smo vidjeli Dino, mladi talent, zna pjesme i pisat i napisao prvu pjesmu. E, kako je nastalo vaše ime? Pa znači, naše ime je nastalo onako iz čiste dosade, meni je bilo dosadno pod satom. I slao sam poruke gitaristu Davidu koji sad nije s nama. Ovaj, I znači, i da, mi smo se slali poruku i ono kako bi nam se mogli zvat bendi sad bile su neke glupe ideje, recimo mlohavi, usisavači, svašta. I onda je meni palo na pamet, mogli bi se zvat kao homemade budale. Jer sviramo u njegovoj kući, pa smo iz kuće, bla bla. I onda je on rekao može, nek bude skraćenica hombe i tako je došlo do te. A gdje ste u prvim danima svirali? Da li je to uvijek u ovoj prostoriji ili ste morali tražiti? Ne, prvo smo onako počinjali smo u sobi od tog Davida. Onda smo se prebacili onako neku vrtnu kućicu, onako neka mala gdje smo se svi gurali. I onda je došao veki pa smo, evo sad tu smo. Koliko često svirate? E, pa sviramo tri puta tjedno, ponekad pa znamo i više. E, recimo petkom, subotom i utorkom nađemo neki zajednički termin. E, koje ste pjesme prvo svirali? Pa znači svirali smo prvo, kao što je rekao Adrian prije, ono prve obrade su nam bile Cesarica i Putka sreće od Gorana Bareta. I, I onda je odjednom nastala prva autorska pjesma Elvir Papućarev sin, koja nema veze s vezom, ali nema veze. Da li je postala benda uvijek ista ili se s vremenom mijenjala? Prvo, prvo smo krenuli nas tri, David, Dino i ja. I onda, smo kao vidjeli... Vedren isto, da ono, krenuo sam s u teretanu, ali rekao mi on sviram, ako sviram dosta instrumenta mogu vam doći vidjeti šta radite i onda smo ga zvali i teko nam se na ono. mhm. e, Kada je nastala prva autorska pjesma i koliko ih sada imate? Znači, prva autorska pjesma je nastala u ožujku kroz travnju 2009. godine i Zvala se znači Elvir Papućarev sin, trenutno imamo znači devet svojih pjesma autorskih. E, tko ih piše, a tko uglazbljuje? Znači ja. Ja. Ti oba dvoje radiš. Da. Zaposlen čovjek. Ja. A... I recimo gospodin Vedran Grubić je napisao, zapravo asistirao u suradnji dvije pjesme. A o kojim temama najčešće pišeš? Ma ono šta me pukne, ali najčešće su to socijalne teme ili ljubav, onako. A nekad i zabava, onako. Recimo stari čilerija pjesma o kvartovskoj zabavi i slično. A, znači, iz toga u biti črpiš inspiraciju i zabave? Mm, ajmo reći, i onome što vidimo oko sebe, što se dešava, o tome se... Snimili ste album. Kako ste došli na ideju da ga snimite? Pa znači, imali smo... Mm, čudna je zapravo ideja, znači bilo je jedno subotnje jutro, ja sam uzeo psa šetati i došao je moj susjed sa svojim psom i onda smo počeli pričati odjednom o glazbi. Ja sam rekao da imam svoj band, on je rekao da imam da on ima svoj. Pa rekao, dečki, ako ćete, ja vam mogu srediti kao jedno snimanje, samo se uvježbajte tako. Tako je došlo do toga. Kako je snimanje proteklo, gdje ste snimali pjesme i koliko ste pjesama snimili? Snimali smo četiri pjesme. <clears throat> Čovjek bez imena, Stari i Želio sam tebe i Depru. Pa snima ja bilo dosta onako naporno. Snimali smo 5 sati u komadu, bez pjesme. Gdje smo snimali u Rojcu? E, postoje li neke smiješne situacije s tog snimanja? Ma Dino izvodio gluposti, kad je zato jer smo trebali <clears throat> snimati ovaj, samo prvo instrumenti, bez pjevanja i ovaj Dino nije smio ispuštiti nikakve zvukove i onda nam je samo pokazivao sa rukama i glupira Kasnije, je, uh, nakon što smo mi snimili instrumentalni dio, je on imao zasebno eh, pjevanje i to je bilo dosta smiješno, samo kako se derao. Kakvi su komentari na album? Pa ono, ljudi koliko sam vidio pozitivno reagiraju, ali sad ono, nadamo se da su njihove riječi istinite. A planirate li snimiti još koju od tih devet pjesama? Da, da. Prvo recimo evo, prvu koju bi sad trebali snimiti je svako sebi nađe nešto i korač novog sna koja se tek sad radi. Mhm. A onda vidjet ćemo. I koji su vam planovi u budućnosti? Svirat, svirat, samo svirat. Evo, hvala vam dečki, želim vam puno uspjeha i svega što si poželite u daljnjem sviranju. Hvala i mi vama u daljnjem novinarstvu. Hvala. Triska! Da se mladi čuju! Rasta Rise viennent l'envahir. Je rêve que les lames de la terre ne soient pas pleines d'acide pour ne pas laisser à mes enfants se souvenir, à croire que tout repoussera, que demain tout recommencera, on en oublie. que tout s'éteindra si nos esprits et nos yeux ne s'ouvrent pas. Ida, ida, no, in the Rastaman. Ida, ida, in the My name is the Rasta, man I say. de passage, et bien plus qu'on ne le croit. L'unité de nos âmes sera de loin seul roi. Alors réveille-toi et fais preuve de sang-froid. Notre avenir est au bout de nos doigts. está mal. Triska! Da Dnevnik jednog psa naziv je druge knjige mlade pulske gimnazijalke Sare Schmidt. Promocija knjige održana je u srijedu 21. travnja. Poslušajte što smo snimili. Dnevnik jednog psa je nastavak moje prve knjige Dnevnik jedne mačke. I budući da je Dnevnik jedna mačke tako dobro prošla kao knjiga, moja prva, e, tako smo odlučili napisati nastavak Dnevnik jednog psa što je bilo logično. Knjiga je nastala znači prošlo ljeto. Ovi godinu dana pripremali smo se kako bi se ta knjiga izdala i pripremili smo ovu promociju koja je prošla izvrsno i jako sam zadovoljna. znači u dnevniku jednog psa e, radi se o pa prepričani su stvarni događaj, većinom su stvarni događaj, znači iz perspektive jednog psa, dakle mog psa, mješanca Mede. I znači tu se isprepliču neki događaj iz prve knjige, znači Dnevnika jedne mačke. Napisano je za, e, pa za sve uzraste, a ja bih rekla preporučila starim osnovnoškolcima, pa svima koji su zainteresirani također. E, nakon mačke, psa, hoće li sad doći na red neka druga životinja? <laughs> E pa to me puno puta pitaju, <laughs> ne, neće više biti ništa iz te serije, ali naravno u izradi su sad trenutno još pa tri knjige, koncentrirat ću se na jednu koja bi trebala izaći do sljedeće godine. Hoćeš nam otkriti o čemu se radi? Pa neću, ovaj put ne mogu vam otkriti o čemu se radi, ali mislim da će se svidjeti mnogima. Stigli smo do najava. Za početak poslušajte jedan javni poziv. Koalicija za vijeće mladih Istarske županije, koalicione per il concilio dei Giovanni della Regione Istriana, upućuje javni poziv na osnivačku skupštinu vijeća mladih Istarske županije, concilio dei Giovanni della Regione Istriana, svim organizacijama koje u svom tijelu krugu rada imaju mlade, a djeluju na području Istarske županije. Vijeće mladih Istarske županije, to jest de Giovanni Giovani della Regione Istriana, bit će mreža udruga mladih i za mlade te ostalih organizacija za mlade koje djeluju na području Istarske županije. Ta će mreža biti nevladina i neprofitna organizacija civilnog društva s ciljem zagovaranja i promicanja interesa i dobrobiti mladih te razvijanja lokalne politike za mlade na načelima partnerstva, dvosmjerne komunikacije, održivosti, transparentnosti, fleksibilnosti, inovativnosti, participativnosti i solidarnosti. Vijeće Konsiljo će biti autonomno u donošenju odluka s legitimitetom da predstavlja mlade prema svim dionicima, posebice prema lokalnim vlastima i lokalnoj administraciji. Ovim putem pozivamo sve zainteresirane udruge mladih i udruge za mlade, županijske organizacije pomladaka političkih stranaka, studentske zborove, neformalne inicijative mladih, vijeća učenika srednjih škola, studentske udruge, klubove za mlade, savjete mladih i ostale oblike organiziranja mladih za svojim sudjelovanjem na osnivačkoj skupštini postanu dijelom vijeća, koncilja. Osnivačka skupština Vijeća mladih Istarske županije Koncilio de Giovani della Regione Istriana održat će se u Humu 29. svibnja 2010. godine s početkom u 10 sati. Svaka organizacija koja želi sudjelovati na osnivačkoj skupštini Vijeća mladih Istarske županije Koncilio de Giovani della Regione Istrijana obavezna je do 10. svibnja 2010. godine pretati svu potrebnu dokumentaciju i propisane ispunjene obrazce na adresu Udruga Zoom, Kandlerova 10, 52100 Pula, putem pošte ili osobno s naznakom za osnivačku skupštinu Vijeća mladih Istarske županije koncilio de Giovanni della Regione Istriana. Prijedlog statuta Vijeća Koncilja, upute za pristupanje, sve potrebne obrazce i popis potrebne dokumentacije možete pronaći na www.mladipula.org, a za detaljnije nas informacije kontaktirajte na Anu preveden na info.mladipula.org ili broj 099 211 6552 ili Tamaru Miletić na tamara, donja crtica, 1982 manki hotmail.it to jest na broj telefona 095 544 5730. Da ponovimo još jedno mailove. Znači, Anu Preveden možete dobiti na info.mladipula.org Tamaru Miletić na tamara donja crtica 1982 at hotmail.it Brojevi telefona 099 211 6552 ili 095 544 5730. U potpisu ovog javnog poziva stoji koalicija za vijeće mladih Istarske županije koalicione per il concilio de Giovani della Regione Istriana. U galeriji MMC Luka postavljena izložba učenika Pulske škole primijenjenih umjetnosti i dizajna. Izloženi su radovi svih odjela škole, slikarski, grafički, kiparski i tekstilni odjel. Izložba je otvorena do 30. travnja. U Fortu Kazoni Veki sutra u 10 sati započinju četvrti dani sporta. Očekuju vas turnir u malom nogometu, streetballu, boćama, kroz za najmlađe, priškola, trešeta i bela ukoliko bude dovoljno zainteresiranih. Dani sporta završavaju u popodnevnim nedjeljnim satima. Dragi naši slušatelji, došli smo do kraja 52. triske emisije Pulskog centra za mlade. Današnju su vam emisiju pripremili novinari Tina Vidulin i Eliša Papić. Glazbena urednica Ina Kihli, montažer Daniel Balovan, glavna urednica Ana Žužić i novinarka i voditeljica Ana Milovan. Novo druženje zakazujemo za 30. travnja u točno 17 sati na stanici Mir. Pozdrav! Triska! Da se Emisija Triska realizirana je unutar projekta Novi mediji za nove ljude financiranog od Europske unije u sklopu programa FARI 2006.